D'Rubrik vun de Lëtzebuerger Bahá'í, um Mikro de Jean-Marie Nau. Léif Radio Ara Nolauschterer, eng vun de schéinste Léiere vu Bahá'u'lláh ass déi, dass d'Elteren an d'Gesellschaft d'Obligatioun hunn d'Kanner z'erzéien. An de Schrëfte vun 'Abdu'l-Bahá liese mer, dass d'Kanner solle mat Häerz a mat Liewen erzu ginn. Si sollen erzu ginn an der Schoul vun der Dugend an der Perfektioun. Doranner solle si net noléisseg sinn, si sollen effikass sinn. Et wier wierklech besser, dass e Puppelchen net lieft, wéi dass et ignorant ass. well dëst onschëllegt Kand spéider a sengem Liewe kritt onzieleg Defauten an ass verantwortlech viru Gott a gëtt vu Gott gefrot. Et gëtt vun de Leit rejetéiert. Wat wier dat eng Sënn an eng Noléissegkeet! Alles soll gemaach ginn, Jongen a Meedercher op déi selwecht Aart a Weis z'erzéien. Et gëtt keen Ënnerscheed tëschent hinnen. Ignoranz vun deenen zwee an d'Negligenz ass condamnéiert. Sinn déi gläich, déi wëssen an déi, déi net wëssen? Uechter d'Land gëtt et esou eng Rei vu Bahá'í Kannerklassen, déi op sinn fir all Kanner aus der Emgéigend a wou et an der Haaptsaach ëm d'Bäibrénge vun Dugende geet. Wann dir Kanner hutt oder einfach wëllt méi doriwwer wëssen, Mell dech wann ech gelift am Bahá'í Zenter um 44 22 20. Als Bahá'í, wann een e Kolleg oder e Member vun der Famill invitéiert sech dem Bahá'í Glawen unzeschléissen, heescht dat net einfach d'accord sinn mat engem Ensemble vu schéine Prinzipien. En fait ass de Bahá'í Glawen eng ganz organiséiert Relioun mat engem héijen Zil, d'Vereenegung vun der ganzer mënschlecher Rass. Et kann ee soen, dass d'Aarbecht vun de Bahá'í déi ass, eng Weltzivilisatioun opzebauen. Dat héchste Bahá'í Gremium seet eis, dass dräi Acteuren un dësem Wierk deelhuelen, a jidderee spillt eng wichteg Roll. Den éischten Acteur ass den eenzelne Gleewegen. Den zweeten ass d'Gemeng an den drëtten Acteur sinn d'Institutiounen vum Glawen. Den éischten Acteur, de Gleewegen, mécht säi Bescht fir all Dag d'Léiere vu Bahá'u'lláh ze liewen an der Mënschheet en Déngscht z'erweisen. Hien ass sech awer steets bewosst, dass säi Liewen net mam Doud ophält an dass seng Bezéiung mat Gott éiweg ass. Nom Doud ginn eis Séile fräi a fueren éiweg weider an hirem Fortschrëtt zu Gott. Eist Liewen ass vergläichbar mat deem vun engem Embryo am Bauch vu senger Mamm. Wärend néng Méint entwéckelt d'Kand d'Fäegkeeten, fir ze kucken, ze richen, unzepaken a sou weider. Hie brauch dat duerno, no senger Gebuert. Genausou musse mir hei op dëser Welt eis geeschteg Fäegkeeten entwéckelen, déi mir an den anere Welte vu Gott brauchen. Dat geet natierlech net nëmmen andeems mer drun denken. Mir musse schaffen, deene ronderëm eis hëllefen an dat wat mer wësse mat aneren deelen. Den zweeten Acteur ass d'Gemeng, d'Communautéit. D'Mënsche goufen net erschaf fir alleng ze liewen. Mir liewen a Gemeinschaften a mir musse schaffen fir eng nei Zivilisatioun ze bauen. Déi nootste Gemeng ass déi wou mer wunnen, mat de Bahá'í vun eiser Stad oder eisem Duerf. Et ass do wou mir léieren ee mat deem aneren ze kooperéieren, zesummen ze wuessen a méi vereent ze sinn. Mir sinn awer och Membere vun enger nationaler a Weltcommunautéit, déi andauernd wiisst a Leit vun alle Rassen, Nationalitéiten a reliéisen Urspréng unzitt. D'universaalt Haus vun der Gerechtegkeet seet eis, datt d'Institutioune vum Glawen den drëtten Acteur vun der Konstruktioun vun enger neier Zivilisatioun ass. Verschidde Léiere vu Bahá'u'lláh bezéie sech op d'Aart a Weis, wéi d'Gesellschaft soll organiséiert sinn. An der Vergaangenheet hunn d'Manifestatioune vu Gott net vill erkläert, wéi hir Unhänger sech organiséiere sollten, an d'Leit hu misse selwer erausfannen, wéi si et maache sollten. Mee am Bahá'í Glawen huet Bahá'u'lláh säin eegent administratiivt System bruecht. Hie sot eis, wéi eng Institutioune mir schafe sollten, wéi si sollte fonctionnéieren a wéi d'Mënschheet sollt regéiert sinn. Léif Radio Ara-Nolauschterer, souwäit dëse kuerzen Abléck